chef malamicoi igis suffice bonae amicoi. La historio de la homaro estas historio de militoi, malongae au longae, malgrandae au grandae, inter triboi, etnoi, regionoi, landoi. Generale la causoi estis, cae estas, economiae, sed strange, ofte ancao regiae rilate tiaen lastain, oni povas mencii la mesepocaen cruz militoin, la hugenotain militoin in Francio, in la decesa iarcento, cae la tridec iaran militon, 1618 gis 1648. Cae bedaurinde, ec nun tempe, ancorau ocasas per frotego contrau alicredantoi en quelcae pli mal pli longae epocoi, iu etnoi au regnoi estis consideratae chef malamicoi, au archi malamicoi, pro tio che inter ili ocasis plurae militoi. Uno el tiae malamicae paroi estas Germanio cae Francio. Ni ne racontos la tutan historion, sed mencias nur che occases milito inter Germanio, facte inter Prussio, cun con alia Germana regnoi, cae Francio in 1870. Germanio vencis gin la secvan jaron, cae la Prusa regio estis declarita imperiestro de Germanio in la fama palazzo de Versaillo, do in Francio, facto quio ege humiliges Francion la unua mont milito ne estis comencita de la Germana Imperio, sed Germanio partoprenis, cae la plei grandai bataloi ocasis inter gi cae Francio cae ties alianzanoi. Germanio cae giai alianzanoi malvencis in la milito. La Tractato de Versailles, Versaillo, de junio 1919, oficiale finis la militon contra Germanio. La tractato postulis che Germanio acceptu respondetson pro la comenzo de la milito cae pagu amasan reparazioin. Tio cae la facto che la tractato esse signita in la palazzo de Versailo humiligis la Germanoen. Cune con grandegae economiae perdoi kiel ANCO de regionoi cae colonioi, tio causis la ascendon de nazismo. La duan montmiliton comencis nazia Germanio, regita de la dictator Hitler, cae, crom la horroroi OCASINTA in plurai landoi, de nove la germanoi causis multegain suferoin in Francio. Do, cio TEO pravigas la esprimon chef malamicoi. Germanio cae giai alianzanoi mal vencis in la milito, cio finigis in 1945. Germanio restis occupita de la quar vencinta regnoi, Usono, Britio, Francio cae Soviet Unio, sed la vencintoi permesis iam qua jaro in poste che la Germanoi fondu du statoin, la occidentan federazian respublikon kai la orientan demokratian respublikon. Ekte nun mi parolos nur pri la unua. Mia opinie esas presco miraclo che pos la hororoe de nazismo one ne nur permesis la fondon de la federazia Respublico, che utamen restis lau tractate occupita gis 1922, sed ancao signis nur sep jaroin post la fino de la milito tractaton quio donis al gi suverenetson. Ca iam in 1951 la ministroi pri exterlandae relatoi de la tri occidentae potenzoi declaris sian intenson integri democratian Germanion su la base de egal raitezzo in la continent Europan comunumon. Bone, anca opri mi ne povas doni detaloin. Concerne alla aparta rilato inter Germanio cae Francio, sufficiu diri che in 1958 ocases rencontigio inter la germana canceliero, chef ministro Konrad Adenauer, cae la Franza presidento Charles de Gaulle, quio in 1962 faris paroladon a la Germana Junularo in la palazzo della Germana urbo Ludwigsburg. Tiu parolado estas considerata kiel decida passo direkte a la Tractato pri la amichezzo inter Germanio cae Francio, signita la postan jaron. Chial mi racontas tion tion? Char in 2019 tiu amichezzo Esas la temo in castelloi, palazzoi cae alia historiae construajoi de la sud-occidenta germana substato au federazia lando, Baden-Württembergo, Baden-Württemberg, cio situas ce la landlimo al franzeo. In faltfolio publicigita de la substata registaro cae titulita Suffice bonae amicoi estas inter alie montratae quelcae ocaseioi de la frans-germana historio. Exemple, la palazzo in la urbo Rastat, la giardeno de la palazzo de Schwetzingen, cae la monarcheo de Malbron. In tutte, in decquartiae ocaseioi, cefe belae palazzoi, visitantoi povas excii pri la frans-germana historio.